dat ek arme Mary Hopkins een bykie oortijd werk vandag, eh, gewoonlik syng sy net die inleiding, en die inleiding is sommer net so, pssst, dan sy voorbij, en uh, nee, toe los ek haar, dat sy, want ek was bezig gewees, so, daar sy, nou is ek nie meer bezig nie, nou is ek bezig met jylle, nou kom ons gesels, uh, vandag het ons een birthday boy, en ek sê, sommer namens al die luisteraars, ek het een uh, uh, wat noem hulle dit, uh, toestemming, om namens julle te gesels, en ek sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Heinz Kronje, die ou wat vir ons so baie luisteraars uh, uh, werf, en uh, ja, Heinz, jy moet baie lekker verjaar en uh, ek hoop jy word bederf en dat al jou toekomstdrome en dinge uh, nou in plek beginne val. Jy weet, dat uh, eh, is tyd dat het gebeur, want uh, ek dink jy is baie uh, ancient. Jy uh, word vandag iets met een nulletje achter. Uh, ek dink is 7. <laughs> baie geluk. En ja, uh, ek het speciaal die uh, Westminster Westminster Choir uh, uh, Orkestie laat inkom uh, van die college af en uh, uh, uh, hulle gevra om uh, jou gauw namens ons allemaal a happy birthday uh, te sing. Hier kom hulle. Happy birthday. as hy, die dag is nog jonk, daar er is nog baie van hom oor, so maak die beste van die rest van die dag. Uh, Heinz Kroneda van Zerest. Nou, kom ons skop somme dadelijk af. Ek weet, uh, die program is baie lang vandag, en ek weet, ek kry elke week so, ten minste vier of vijf van die wat ek ge, op die speellijst gesit het, wat ek nie inkry nie so kom ons kyk hoeveel kan ek vandag inkry, ons skop somme dadelijk af met G. Cliffs en die liekie wat hulle vir ons sing, is Way Back Then, uh, een wat ek al van kleins af ook altyd saam gesing het, en die liekies naam is I Understand. I understand Let bygones be bygones. But always remember, I love you. I love you. I love you. We'll sip a cup. van uh, I Understand is uh, wonderlik hoe hulle dit met uh, Old Lang Syne se weisie so saamsmelt. Ja, en uh, ok, nou gaan ons na Judith Durham van die Seekers en sy sing van A World of Our Own en hallo uh, Hanlie van Roy en ek sien, jy is ingeskakel, jy moet lekker luister, en dankie dat jy elke week ingeskakel is, selfde met Joy Swerty daar van Amerika, Kuyf Kriek, uh, Louisa, ek sien, jy het ampers vergeet, ne, en uh, so, jy is seker nou al ingeskakel, en uh, kom ons luister, na die Seekers met a World of Our Own. Muziek life. the world of our own, dit klink nie vir my soos Judith Durham daai nie, ek wonder wat was die Seekers sy sangeres, uh, ek weet hulle het een gehad voordat sy by hulle aangesluit het, maar in elk geval, dit was die rechte liekie, a world of our own, en uh, ja, uh, Rina, Rina Foster, daar van, uh, wel, normaalweg van Bethlehem, ek sien sy sê, sy, sy luister uit uh, Centurion uit vandag, en sy, ah, sy sê, ek moet vir Heinzie laat weet, dat sy kleindochter, uh, wat is die kindse naam nou weer, ek het nou weer vergeet, uh, Zania, uh, ja, Zeila, Zeila, sy sê baie geluk met haar opa's of jaarsdag, so dit is nou een lekker rede daar om een fantastische dag te hee, as jy so boodskap van jou kleindochter afkry. Uh, eh, Heinzie, right, en uh, eh, ok, volgende is dit, man, hierdie ene, ek sien hulle noem om, The Ballad of uh, wat, The Southern Ballad suburbs of so iets, uh, maar sy eindelike naam is, jylle amal sal hom ken, ach, please daddy, en <laughs> dit kom van Jeremy Taylor, uh, een van sy groot treffers, kom ons luister na, ach, please daddy. Please daddy. Ah, please, Daddy, won't you take us to the drive-in? All six, seven of us, eight, nine, ten. We wanna see a flick about Tarzan and the Ape Men. Oh, when the shower's over, you can bring us back again. chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy, floss and Eskimo pie. Ach, daddy, how we miss niggerballs and licorice, Pepsi, cola, ginger beer and Canada dry. Yeah. Daddy, won't you take us to the fun fair? We wanna have a ride on the bumper course. We'll buy a stick of candy floss and eat it on the octopus. And we'll take the rocket ship that goes to Mars. Popcorn, chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy floss and Eskimo pie. Ach, Daddy, how we must. nigga and licorice, Pepsi Cola, ginger beer, and Canada Dry. Oh, please, Daddy, won't you take us to the wrestling? We wanna see a now called sky Harley. When he fights Willie There's gonna be a murder. Cause Willie's gonna don a red Larry Yankee. bubblegum Ice cream, candy, floss and Eskima bar Ach, daddy, how we must Nigger balls and licorice Pepsi, cola, ginger beer And Canada dry Ach, please, daddy take us off to Durban. It's only eight hours in the Chevrolet. There's bands of sea and sand and sun and fish in the aquarium. It's a lekker place for a holiday. Popcorn, chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy floss and Eskimo pie. Daddy Al, we must nigger bulls and liquors, Pepsi, cola, ginger beer and Canada Dry. Ach, please, Daddy. Futsack! we can't Grot to Bioscope will go off to Durban Life's a hang of a ball If you won't take us to the zoo Then what the heck else can we do But go on out and murder all the Okies next door Popcorn, chewing gum, peanuts and bubble gum Ice cream, candy, floss and Eskimo pie Ach, daddy, how we miss Nickerballs liquor is Pepsi, Cola, Ginger Beer and Canada Dry. Dat is hy, Jeremy Taylor, hy was blijkbaar een Engelse onderwijzer hier in Zuid-Afrika en uh, ja, typisch Afrikaans het hy die liekie daar uh, destijds uh, die licht laat zien en dit was een groot reese treffer. En uh, ja, ek sien uh, Francis, jy is ook ingeskakel, baie dankie en uh, ek hoop jy genie die program. Jou genre is eindelijk country, maar wat, hier sal seker een of ander country hier uitspring, dan kan jy om ook saamluister. En ek sien mevrou Anna Bota, baie dankie dat jy ingeskakel is, uh, jy moet die program geniet en sommer elke week ingeskakel uh, uh, bly en Kiewit, Kiewit en Jeanette van Henties Baai, jylle sê, jylle soek op niekerbols, jylle wil bietjie feest vier. <laughs> ja, wanneer laas het mens die ou machientje waar daar buiten die keffie gestaan het, wat jy penny ingooi, dan valla as jy gelukkig is, valla sommer acht niekerbols daar uit. Eh, gewoon ook so 3, 4, jy weet, hang af hoe jy omskit, uh, eh, jy moet die trik ken, as jy die knikkerbols uit die machientje uit wil hee. Nou ja, kom ons stap aan, en ons kom nou by Ray Charles, en hy sê, ek kan nie ophou om jou lief te heen nie. Ach, dankie ou Ray, ek weet ons is nou al jare wat ons chommies, van die, van die 50s af, die 58, ja, daar rond, waar ek jou nou al ken, kom ons luister na Ray Charles, wat sê, hy kan nie son nou in my leven nie, of uh, hy, hy kan nie uh, ophou om my liefde heen nie. Kom ons luister. Yeah. happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time. time. Sing a song, children. useless to say. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Ray Charles, I can't stop loving you, en ek sien hier, hier kom een ding, hier is geheime, wat verklap word, so, op die uh, WhatsApp groep, ek sien daar so, mevrou Anna Bota, uh, eh, hulle sê, jy verjaar moore, so, ek gaan nie moore program heen nie, so, ek sê sommer nou al, vir jou, baie, baie, baie geluk, en jy moet een wonderlijke dag hee, en, en, ja, geniet jou dag, dit is ons naweek, so vier dit van nou af, dwars dier, tot volgende maandag. Dit is ons hoe dit hoort. Vooral as het, uh, jy weet, jy op hierdie ouderdom beginne raak, dan, uh, dan maak een mens so. Uh, so maak mens. <laughs> so Stanny is my altyd gesê het. Nou ons stap aan en ons kom nou by een baie rustiger ene, die ballet ene. En uh, ja, uh, is, is, is vir my, een van my ginsling, ek hou baie van hierdie liekie en ek visualize altyd so die die ballerina in die schoolsaal uh, eh, op haar die punte van haar toene en sy dans saam op Frank Mills is die uh, instrumentalist en hy speel vir ons Music Box Danser. MUSIC BOX DANSER dis een wat my baie, baie ver terugvat in uh, eh, laarskoel nog, door in die vijftigs, ek het een niggie gehad, wat een van die music boxes so op haar speelkassie gehad het, as ons gaan keir het, is ek rechtheid soen toe, want ek die dingetjie oopgemaak, en om opgewen, en dan dans die ou poppie, so in die ronde, uh, eh, op die maat van die muziek, het het altijd gelijk, maar ja, uh, uh, ek geloof elke dochterkie moet so ding hee, of moes so ding gehad het, toe sy een klein dochterkie was. Dit is eh, een uh, moed, dat, uh, en soos ek sê, ek was nou nie een dochterkie, maar ek het haar so geniet, ek het geniet om om te gaan luister. Um, ja, wie is volgende? Uh, ons strek nou by die ou wat een kopseer het die ochend, sy cleanest dirty shirt aantrek. Chris Christofferson, Sunday morning coming down, na a heavy party van die vorige hand. Kom ons luister. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. on the Sunday morning sidewalk, wishing Lord that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying death is lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. In the park, I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. Stop beside a Sunday school and listen to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. There's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. as hy exactly op een harpen is daai uh, eh, stil en verlate sondagochend, vooral met so kopseer, uh, is hy beskryf daar dier Chris Christofferson. Nou ek dink Piet Venter daar van, uh, ook van Pretoria, hy hoe, hoe luister in, uh, Betty van Heilbron, uh, as jy nie nou inluister nie, weet ek jy gaan, uh, die potgooi luister, Heinzie het laat weet, dat hy luister op sy verjaarsdag, het nog, hy is bezig om te party, maar uh, ja, sy ook nog tyd kan afs, uh, eh, afsnij, om nog te luister ook, so op jou bezige dag, dis jou dag, jy kan doen wat jy wil, en een van die dinge wat hy wil, is om hier te sit en luister. Corneels, jylle daar van Boksburg, Corneels en uh, Lorraine, ek is oortuig daarvan, jylle is ook ingeskakel, as jylle nie is nie, jylle is ook potgooi mense, ek weet jylle gaan hierdie program luister, en uh, ja, kom ons uh, gaan somme dan dadelijk verder, um, Louisa, ek dink jy is daarvan Kroonstad, dink jy is nou al mooi ingesettel, en uh, eh, Motti van uh, George, Motti en Drew, uh, de kok uh, van George uh, sy wereld, eh, uh, is een prachtige wereld wat jylle daar het en ek is uh, oortuig, jylle luister ook saam. Die volgende liekie is uh, weer uh, wel instrumenteel en ons luister na Henry Mancini se weergawe van, jy weet, hy het my altyd gespot met hierdie ene, as ek in die kamer inloop en na het orkest gespeel, het hy altyd hierdie ene gespeel, en dan die mense beginne lach. Ja. <laughs> Henry Mancini met die Baby Elephant Walk. Lekker luister, hier, kom maar hier. Thank you. Elephant Walk daar afgesluit in so'n anti-klimax drie starige nooitjes. En ek sien Joy Swertila van eh, Cave Creek in eh, Amerika uh, in Arizona se wereld. Ek sien jy luister ook en jy sê jou Steve jou Steve, wat Stevie Wonder <laughs> hy luister ook saam en ja, hy uh, spandeer sy laat jare nou uh, uh, in golf, sy sê, dis eh, eh, een uh, uh, lekker jongwees lewe, wat hy nou uh, skielik saam met sy pelle geniet. Nou ja, as mens dit kan doen, dan kan jy dit doen. Uh, hoekom sy jy op jou laat wacht? Uh, welcome to the program, Steve, and uh, I trust you will enjoy the music, you will know the music, but you won't... Uh, understand everything that I say, but uh, at least you've got joy there to, to translate for you. Nou stap ons aan na, is precies, uh, oe, a likkie, a likkie wat sê joy to the world, en die mense wat dit vir ons sing, is die mense van Three Dog Night. Dit is nou, as jy een besondere kouwe nacht het, dan moet jy saam met drie honde slaap om een bykie hitte te kry. Dis waar die naam van hierdie groep vandaan kom. Hier kom hy, Three Dog Night, Joy to the World. MUZIEK as hy, die ou het nie vergeet van die fishes in the sea nie, en amal, amal moet vreugde hee op hierdie dag, sê Three Dog Night. Um, ek sê Motti, Motti, jy het uh, vir ons een dansende hoender daar opgesit, uh, eh, KFC, seker. Uh, wel, ja, hy moet nie, nie. Uh, en Piet, hy het ook gereageer daar op uh, die WhatsApp groepie, hy het ook, hy sê, hy het nou net met Heinzie gepraat, en Heinzie kry nou baie, baie keie gaste vir koek en thee, en uh, ja, en Piet sê, hy luister ook. Nou, uh, ja, uh, Heinz, uh, wat sy koek en thee is het met jou? Uh, Kassel en Biltong, man. <laughs> en uh, ja, Joy, uh, sy sê, sy, sy het nie baie van hierdie plaat gehou op school daar nie, die mens het al gespot met Joy to the World. En uh, nou kom ons stap aan en ons kom nou by Ohio, Ohio Express. Het klink vir my soos een trein. Nou, uh, ja, ek weet, daar was een klompie van hierdie plaatsie wat plate wat so in een reeks uitgekom het, is yummy, yummy, yummy, God love you my tummy, en uh, uh, oh, ek, nou kan ek nie aan die ander ding nie, maar in elk geval ja, daar was so paar van hulle wat so die woord uh, herhaal het, een paar keer en uh, die liedje daarvan gemaakt het, Ohio Express doen vir ons yummy, yummy, yummy. Tammy, uh, eh, ja, ek wonder hoe smaak dit, of hy dit geproot voor het ingegaan het. Nou, uh, ja, ek sien, ons het daarom een diverse program vandag, soos ek gesê het, ne? Uh, daar was al die ballet ene, uh, daar was al uh, jazz, blues, uh, rock and roll, uh, you name it, ons doen het op hierdie program, en jylle moet het verorber, jylle moet het inneem, so daar is iets vir elke smaak geniet. Ons het net nou die seekers gehad met the world of our own, nou kom ons doen weer die seekers, maar hierdie keer doen ons hulle met the carnival is over en uh, ons hoor. Say goodbye die keer het ek geen twyfel, dit is Judith Durham, wat hierdie keer saam met die Seekers gesing het, ek het nog uitgevind wie was hy vorige vrou gewees, wat uh, World of Our Own saam met hulle gesing het nie, maar beslis nie Judith Durham nie, en dan ook een ander ding van die Seekers wat ek baie van hou, is hulle 12 snaar kitaare, ei, die inleiding so met die 12 snaar kitaar maak een groot verskil, en <clears throat> ja, hulle is bekend vir hulle uh, gitaarspel in daar die opzicht. Nou, uh, mevrou uh, eh, Stein, mevrou Stein daar van Rustenburg, uh, <laughs> Alida, jy en uh, meneer Stein, uh, Adrie, jylle moet lekker luister, uh, en weet, jylle sal ook uh, die potgooi achterna luister al, luister jylle nou, luister jylle die potgooi ook, gereeld. En dan, hey, mense, jylle is stil vandag. Uh, kom, laat ons van jylle hoor, ons wil hoor wat doen jylle, ons wil hoor waar is jylle, ons wil hoor uh, wat is die laaste vis wat jy gevang het en uh, uh, wat sy geer was die laaste broodje wat jy geet het. Um, ehm, Heinzie, die mense wat nou by jou kon keier vir koffie en thee, nou, moet laat hulle interfeer met die program nie, sê hulle moet stil bly en stil sit en uh, luister tot dit ver, verby is, dan kan julle een lekker party en uh, dit is ook uh, gebruik sommer van hierdie muziek en dan maak jy sommer een jive daar ook van die uh, uh, geleentheid, hoekom nie um, ons beweeg aan en ons kom nou uh, nee, kom ons druk nog een plaat in voordat ons by die Funny Spot kom, want vandag sy Funny Spot gaan Wackett Simpson wees, en hy gaan praat van a mother-in-law, a skoonma, wat uh, baie wil lyk, asof hulle, uh, asof sy saam met die kinders wil op uh, honeymoon gaan, daar na Mauritius sy wereld toe. Nou, <laughs> ons sal nou by hom kom net na hierdie volgende liekie, wat Mick Jagger is, van die Rolling Stones en hy sê, I can't get no. Wat? Satisfaction natuurlijk. Hier kom Mick Jagger. Mick Jagger dit is ook een van die groepe wat ons ouwers ons belet het om na te luister. Dit was die wat so lawaai gemaakt het saam met die Beatles. Nou ek kon die Beatles die tyd meer verdra het as wat ek hierdie mense kon verdra. Die uh, Rolling Stones, uh, hulle was vir my een bykie, jy weet, uh, eh, uh, boe in my uh, wel, smaak. <laughs> Kom ons luister nou na die een wat ek net nog gesê het, ons gaan luister. Ons gaan luister na Wackett Simpson en hy gaan die storiekie vertel van die ou wat probeer om sy skoonma sy vliegkaartie te kanseleer want sy gaan saam met hulle, of dit lyk so, of sy saam met hulle um, gaan op honeymoon na die trouwe. Hulle gaan Mauritius toe. Kom ons luister. Hello, Sandy. Uh, good day. Is that uh, Sandra Terranesi? Yes. Hi, ma'am. I'm calling you from Air Mauritius. Yes. Uh, regarding your flight on the yes, on next Thursday. Look, the, the the change to the 25th. The only flight that we have will be at 6 p.m. Hmm. When? On the 21st? The 25th? Because I'm just acting upon instruction here by the person who's standing in front of me to change it. And they said it's fine, but I thought, you know, I'd rather just call you first to make sure that flying out on Thursday, the 25th at 6 p.m. is okay for you. Because we do have a 2 o'clock flight, but that is looking overbooked at this stage. And then what time do I arrive in Johannesburg? No, no, no. This is going to Mauritius. <laughs> but I fly out on the 14th. Yeah, well, this gentleman here is is changing it. Who's the gentleman? <laughs> Roberto. No, no, there's some confusion. Let me talk to him. Okay, uh, Roberto, yeah, it's the lady. Hello, Sandra. What are you changing? Uh, well, I was just thinking that it, you know, uh, we're on our honeymoon, yeah. I know you, you and Kevin and Tracy are going to probably come through and no, we're not. Have lunch with us and start. <laughs> no, we're not. We're definitely not. To, to, for you to go after we we were there. <laughs> you want me to do what? <laughs> to go after we were there. Roberto. Yeah. I must go to Mauritius after you. Yes but how can you just change my ticket? I've made arrangements with other people, Roberto. Yeah, but we're going to that island first. I just feel <laughs> maybe you should go afterwards. I'm not going to be anywhere near you. I'm not going to come near Club Med. They always say that. Who are you talking to? Colin from Air Mauritius. What is it, Colin? Were, were you going to join them on their honeymoon? No, man. Is, is this your mother-in-law? Robert? Yes. Yes, it is. <laughs> I'm not going on their honeymoon with them. I'm going to be on the bottom end of the island, and they're going to be on the top of the uh, end of the island. And I, need, I don't give a what they do. I'm not going to be there. So I've booked my flight. They can have a happy honeymoon. I'm not going to be anywhere near them. You know what? I think I'm just going to go ahead and change this. <laughs> no, you're not changing anything. They can change their honeymoon. <gasps> <gasps> oh, wow. Can we speak to Roberto, please? Okay, you Roberto, here we go. yes, Sandra. What, when we had lunch today, there was no problem. What's created the problem now? You need to cut those apron strings. Oh, oh for Rob, if I cut those apron strings nine years ago. Okay. What are you being such a pain for? I'm not being a pain. I just think it would be nice. No, Robert, Roberto, I don't even want to come near you on honeymoon. Please, I have enough of you during the week, every day of the week, living in the same complex as me. Okay. Oh, do I no. come near you when you're in Johannesburg with my daughter? The mm. last thing we want to do is come and share your honeymoon with you. Wow. Yeah, that's what that's what they say. Mm. <laughs> I'm not going on the 25th. Okay. When they're married, whatever. Colin, what, Colin, what, whoever you are, what, I am not going to interfere with them. No, look, look. yes, what, what? Whatever he does, on honeymoon with your daughter. You've just got to let it be. She's a married, she's a big girl now. Just let her go. I think from somebody from Emirates, you're getting very personal, and it's actually got it's not, it's not your business. Your business is to book air flights. Just tell my son-in-law I'll give him a cup tonight when he gets home, and he must catch a wake up. I've got to change this ticket. <gasps> You're not going to change it. It, you know, you're not going to change it. She's a little poorer that if he doesn't stop his nonsense, he won't wow. marry my daughter on Saturday. <laughs> Oh. wow. Oh. Listen, I love my son-in-law to bits. I think you love him a little bit too much. Is that the real story <laughs> here? You know, I need this like a hole in the head. Out of maybe five thousand holiday destinations, you must pick Mauritius. Hmm. Oh, you know. <laughs> Just, to, I'll speak to him tonight. Okay, hold on. Let me put him back. Uh, uh, you... Roberto? Yes? You're having me on. Aren't you Wackhead Simpson? Yes. <laughs> Roberto, you little putter. I'm going to kill you. And also, Gabriella's on the line, too. Gabby? Hello, Mama. <laughs> you know what? You make an absolute ass of me. you. Now, now I'm going to book into Club Med. <laughs> I love it. You go, mom. Uh, mommy, good luck, guys. Hey, ek dink die ou spring af op verkeerde voet met sy nieuwe skoonma en uh, ja, hy vat kans uh, um, maar dit lyk daarom of al genoeg liefde tussen hulle is, uh, om te survive, sy sal hulle nie kom pla, daar op hulle honeymoon hand nie. Ok, die program moet aangaan, en het moet aangaan, en waar trek ons, ons het so pas, uh, satisfaction gehad, van Mick Jagger, of nee, dit is nie satisfaction nie, dit is no satisfaction, I can't get nou. Nou, ons stap aan en ons kom by die Beach Boys. En hulle het iets goeds, hulle het iets goeds beet, en hulle sê, dit is vibrations. The Beach Boys, good vibrations. Lekker luister. I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. kiss me now. Softly smile, I know she must be kind. her vibrations, hulle, eh, die vibes is lekker op, ja. uh, dit was die Beach Boys, en nou kom ons by The Tokens, die Tokens, en hulle sê, die leeuw slaap lekker vanavond, The Lion Sleeps Tonight. Mama way was hy, die ou het sekere hengse keelseer gewees uh, gehad nadat hy hierdie liekie gesing het met hy sopraan note wat hy so probeer uitdruk. Je weet, ek het altyd <laughs> die, die rooikapiekiese story was altyd dat die wolf om sy stem nou so fijn te kry, soos ouma sinne, wanneer hy daar in die bed lee en vir rooikapiekie sê om jou beter te kan sien, my kind, en sovoorts, uh, eh, het ons altyd geleer, hy het warm uh, vetkruid. Hy het vetkruid gesmelt en toe drink hy dit en dit het sy stemmetjie so hoog gemaakt. <laughs> Nou, oké, <laughs> okay, ek wonder of hierdie ou ook so uh, kookborrel vol uh, warm vetkruid gehad het. Nou, ons stap aan en ons kom nou by die Kelsel, die Kelsel familie en die Kelsel familie uh, wil graag vir ons sing van uh, Indian Lake. Van laatst julle omgehoor, dis is liekie van 1970 al die pad van 1968 af. Ek hoop jylle kan hom onthou en ek hoop jylle geniet hom. Hier kom hy. Ja. klink soos een lekker plek om te wees, daar die Indian Lake, daar word, daar gebeur groeninge. Uh, eh, <laughs> en uh, ja, kom, ons beweeg aan en ons speel uh, eh, Middle of the Road en natuurlijk, hulle heel eerste ene, Sacramento. Sacramento. Sacramento Selicar van die groep Middle of the Road uh, met die ou helium stemmekie <clears throat> ek weet nie of jy al ge gehoor het hoe klink iemand wat helium suig nie dit is nou uh, in plaas van warm kruid drink kan jy jou stemmekie ook so hoog laat gaan as jy helium snuif of helium inasem een wat jylle ook seker langklaas geluister het as kies toch hier is uh, Uh, iets in my keel, uh, is kom ons luister na die Goombay Dance Band en die liekie wat hulle vir ons doen is The Son of Jamaica. MUZIEK young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. Son of Jamaica a dream. save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. was hy, die son van Jamaica. Dit is gesing dier die Goombay Dance Band. En uh, ja, soos ek sê, een wat, mens hoor, daar is een hele klompie van hulle plate wat ek al gespeel het, die afgelopen ruk, maar ek het baie, baie langklaas, het ek hy specifieke ene gespeel. Nou gaan ons na die tweelingbroers toe. Uh, ek denk hulle is van Scotland of is hulle Ierland, die Proclaimers, die twee boeties, die en uh, ja, hulle is een identische tweeling, en <laughs> hulle sing vir ons die liekie, uh, dit is bekend as, wel, ek weet nie, partij mense noem om 500 miles, en die ander sê, I'm gonna be, nou wat jy hom ook al noem, hy klink die selfde, hy is die selfde, if it looks like a duck, and it walks like a duck, it probably is a duck, kom ons luister, Proclaimers 500 miles. It's the 60s all over again. Good evening. Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heaver next to you. I would walk 500 miles an Yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. And if I roll, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing old with you. Yeah, I know I'm gonna dream, I'm gonna dream about the times when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, en die skare juig, jylle moet een bykie gaan kyk daar op YouTube, of jylle die live performance van hulle kan kry, en kyk hoeveel duisende mense daar in die gehoor staan. Ek dink dis, hoe, dis, uh, ek sal een sene weer wrak wees as ek van so verhoog afklim. Bang, want elkeen wat daar in staan, wil een stikkie van jou hee, en uh, ek kan my voorstel, as jy af van hy verhoog af moet klim, en jy moet tussen hulle deurloop. Hulle sal jou so, wel, vooral in dees daar, uh, eh, eh, eh, die jare van, uh, wat was daar ene, uh, die, die Woodstock, Woodstockse jare, uh, glo ek, was die mense, wel, hulle was uit de hand uit gewees, maar hulle was nog beheerst gewees. Maar as jy vandag so een concert moet gaan gooi, ek is jammer vir jou. Bonnie M gaan vir ons syng en hulle gaan vir ons syng is dit nie eh, een van hierdie boys groepe sy liekie ook nie uh, iets soos uh, eh, Boyzone of een van die mense wat ook hier liekie Going Back West wel, kom ons luister na Bonnie M hulle gaan hom ook syng, kom ons luister MUZIEK was born and raised in the ghetto. Talk with me and you know I wasn't satisfied with living on the side. I started looking around for a possibility. Listen to my story. terug na die weste toe, daar waar die son ondergaan. Ek wonder of die son oorals in die weste sak. Ek weet hier in Zuid-Afrika, son in die weste. Uh, wonder aan die ander kant van die aard, aardbol, kom hy ook op in die ooste? Hy behoort, ja, die aarde draai altyd in die selfde richting. Nou ja, <laughs> eh, ek wonder maar net. En betekent moet een mens wonder, uh, dit is wat uh, die mind active hou ons kom nou by Fred, ou Fred Woodridge, en hy is een mannetje wat ons elke ochend wakker gemaakt het. Julle sal onmiddellik weet, ja, hy en oom Fanus Routenbach met die penny vlijkie Kwela. Fred Woodridge is die man waar hy vlijkie so kiedie. Kom ons luister na hom. MUZIEK <laughs> pennefluitje Gwela, die ou wat net nou so gesikkel het met die Sunday Morning Coming Down, Chris Christofferson, hy moes na hierdie ene, uh, hy moet hom in die oogende speel, dan sal hy nie so sikkel om op te staan nie. Die Shadows was een van my groot grinslinge en natuurlijk hulle was ook uh, ou uh, Cliff Richard sy achtergrond of uh, sy, sy nie, nie achtergrond, nie voorgrond, muziek, hulle het muziek gemaakt vir Cliff Richard, en hulle is baie bekend vir hulle kitaar muziek, nou kom ons luister na hulle kitaar muziek, en die een wat ons na gaan luister is een van hulle grootes, uh, Apache, baie baie gewold, hier kom hy. MUZIEK Shadows met Apache. Uh, en ja, soos Joy sê daar so, uh, mens uh, sien sommer so in jou geestes oog hoe die pera hardloop en mens kan hoor hoe hulle hardloop op die ritme van die uh, uh, basgitaar en sovoorts en sovoorts. Dit was Apache van die Shadows. Volgende op ons speellys gaan ons luister na... Hermans Hermits, en hulle sê, daar is nie melk vandag nie, no milk today, en onthou julle die dag, toe melk nog afgelever was, deur tot deur, ek kan onthou en welkom met hulle, dit, uh, met een perrekarretjie, een perrekar, wat, man, hy het sommer so al klaar geloop van die een huis na die volgende huis, as uh, die uh, melk ou, dan aangedraaf kom, staan hy al klaar voor die volgende hek, en so het hy die dorp deurgeloop en geken, en dit was wat uh, welkom, wat was hy, voor Clover, voor Clover uh, eh, melkdepot, wat elke ochend vir ons, jy sit net die coupons uit, en die volgende ochend is jou melk daar, try dit vandag, en kyk, hoeveel mense kry melk die volgende ochend, <laughs> hulle coupons word gesteel en as het nie die melk is wat gesteel sal raak nie. Hy is uh, Herman Zimmets No Milk Today. On the air, everywhere, this is more of your favorite songs right now, right here. forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but it more than once, the start of our romance.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 Nou, ja, Roger Whittaker is ons volgende man op die draaitafel en hy sê vir ons the last farewell, jammer ek jaag so, maar ek probeer soveel as moendlik inkry. Hier is Roger Whittaker en hy doen die vluitwerk ook self. O nee, daar is nie vluitwerk in hierdie liekie nie, kom ons kyk. Uh, Roger Whittaker, nou waar sy nou? Roger Whittaker the ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and days. And I shall be aboard that ship tomorrow my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than spoken word can tell. I heard there's a wicked war ablaze, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag array their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow. But how bitter will be this last farewell? For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. loved you dearly, more dearly than the spoken word could tell. Though death and darkness gather all about, and my ship be torn apart upon the sea. I shall smell again the fragrance of these eyes in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist through the dam. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. more dearly than the spoken word can tell. Radio Witteker, The Last Farewell, en uh, ja, daar het nou iemand by ons aangesluit, ek, ek sien nog nie een name nie, maar het is iemand met vier prachtige kleinkinders, of is het hulle eie kinders? Ek weet nie, ek sien net die uh, foto daarby, en uh, ja, stel jouself bekend, en sê wie jy is, en uh, gesels met ons, laat ons terug kan gesels, en jou kan leer ken, uh, en uh, as jy van die program hou, sê ook so, of as jy nie van hom hou nie, uh, ook een rede om te sê, en dan weet ons wat ons verkeer doen ons stap aan en ons kom nou by uh, nader aan die einde en kom ons doen eers gauw uh, ba, ba, ba, ba, kom ons doen uh, ja uh, Albert Hammond down by the river, hoekom nie? hier kom hy, luister lekker was getting us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine down by the river. across the stranger's side, down by the river. Silverfish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died. rose up and he shook his head. Only foolish people go, he said. Down Dan sê, so baie mense sal my al quote oor hierdie Albert Hammond sy liekie skryf vermoe. Hy het al vir so baie kunstenaars, het hy groot groot treffers geskryf. En uh, ja, hy is een van die beste liekie skryvers wat ek van bewus is. Nou, ek sien, uh, Kiewit, jy sê ook mooi muziek, daar al die pad van uh, uh, henties af, sê jy die muziek is mooi en uh, ek is blij jy geniet het en dan uh, ook sien ek Louise van Tonner, jy het vir Heinzie ook kom gelukwens met sy verjaarsdag op uh, die uh, WhatsApp uh, program en uh, uh, ja, ek, ek hoop, dit is nie net uh, uh, baie geluk Heinzie nie, dit is een saamluister uh, affaire ook, jy en Louis, uh, dat jylle die program ook geniet daar in Stellenbosch is dit, dis waar jylle vandaan kom. Nou ongelukkig het die tyd nou, ek het nog so vijf wat oor is, maar ongelukkig sal hulle moet oorstaan, want uh, daar is nie meer tyd nie. Dis tyd vir my om af te sluit met die tweene rai. Ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het uh, en al die nieuwe kunstenaars, ek hoop nie dis jylle laaste inskakeling, uh, uh, al die nieuwe kunstenaars. Aie, waar kom ek vandaan?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 Jy sal vind dat het een baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en telk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, en jy is ook welkom om my op daar die cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072 541 9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of die wat beskikbaar is om op, op te tree by funksies of skouwe enzovoorts, stier asjeblief vir my so 3 MP3's van jylle muziek na my e-post adres. En hy is Ludwig Venter at live.co.za baie makkelijk. En Ludwig Venter is aan een geskryf uh, als in klein letters uh, en uh, eh, die, ja, die Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig Venter het live.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jy bekendstelling dier die onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van so'n kunstenaar stuur my besonderhede aan hulle dier en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Ek los julle dan met die tweene rij en wat het sal het vandag wees. Kom ons sluit af met die trogs en hulle sê, I can't control myself. Ek hoop ons kry al twee in. Can't control myself en James Blunt met Bonfire Hearts. Lekker luister en uh, het was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week, as het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, en, nou, hoe kom nie, draai julle maskers, uh, dit, uh, sal nie skade aanrig nie, en, bye for now, Oh, no! Oh. Cause got me going. Your slacks are low and your hips are showing. I take you, girl, as you're standing there. Your low-cut slacks and your long black hair. Don't want you going round with no one else. Cause when I'm with you, I can't control myself. The senses down and you got me shaking. You got me so that my nerves are breaking. can't control myself. is a revolver, bullets in the sky. Mm-hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die. stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get This world is getting colder, strangers passing by. Mm-hmm. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. Ah. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame. they don't wanna get burned. Well, today is our time.